Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է շուրջ 75 անգամ։ Հադրութի պաշտպանական գնդում տեղի է ունեցել զմերային զորակոչի առաջին երթման արարողությունը։ ԼՂ ֆինանսների նախարարությունում ամփոփել են 2016 թվականի ֆինանսատնտեսական տարին։ Ըստ նախնական ցուցակների համանadrության նախագծին կքվեարկեն 101220 ընտրող։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Սարգիս Սորավարի տոնը։ Արկադի Տերթադևոսյանը կոմանդոսը հրաժարվել է մասնակցել Բելարուսի Դոսաֆի 90-ամյակի տոնակատարությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Փետրվարի 10-ին եւ լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետներ եւ տարբեր դրամաչափի երազքային զինատեսակներ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է շուրջ 75 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 620 գրակոց։ Հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ, արձակելով 17 արկ։ Նշված ժամանակահատվածում հատկապես ակտիվ են գործել ադրբեջանական դիպուկահարները, շփման գծի տարբեր ուղություններում արձակելով 83 գրակոց։ Ինչպես նշել է ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հադրութի պաշտպանական գնդում տեղի է ունեցել զմերային զորակոչի առաջին երթման արարողություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններին երթմամ արողության ներկայ էին զորակոչիկների ծնողներ, հարազատներ, հադրութի վարչակազմի պատասխանատուններ, բարձրաստիճան սպաներ, գնդի հրամանատար Սերգեյ Շաքարյանը շնորհավորելով զորակոչիկներին նշեց, որ դուք այսօր երթում եք տալիս մի գնդում, որը Արցախյան գոյամարտի տարիներին եւ ապրիլյան պատերազմի օրերին փառավոր ուղի է անցել, որի հերոզին ծառայողների արիամբ սրբացած է Արցախի մայր հողը իր ելույթում շնորհելով զորակոչիկների երթման արողության արդին նշեց, որ նրանք երթում են տվել ծառայելու մի ազգի, որը ունի հարուստ եւ հերոս պատմական անցյալ, նա ցանկացավ բոլոր զորակոչիկներին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Դեմիրելով զորակոչիկների ծնողների եւ հարազատներին Սերգեյ Շաքարյանը նշեց, որ երկու տարվա ընթացքում իրենց ворթիները կգտնեն հուսալի ձեռքերում եւ ամեն ինչ կարելի, որ ծառայության ամբողջ ընթացքում նրանք գտնեն հրամարտարության մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Փետրվարի 10-ին կայացել է ԼՂ հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի հերթական նիստը հանձնաժողովի նախագահ Սրփուի Արզումանյանի նախագահությամբ։ Քննարկվել եւ սահմանվել է 2017 թվականի փետրվարի 29-ին անցկացվելիք ԼՂ ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների քվեաթերթիկի նմուշը այն վարթագույն կլինի եւ կընդգրկի երկու տեխնացիոների մասին տվյալներ։ Փետրվարի 20-ին նոր համանadrության նախագծի հանրակրվեի քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը ըստ նախնական ցուցակների կազմում է 101220 ընտրող։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների բաժնի պետ ոստիկանության մայոր Արմեն Մովսիսյանը եւ հավելել, որ հանրակրվեի քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների նախնական ցուցակները հանրակրվեի անցկացման օրվանից 20 օր առաջ փակցվել են տեղամասային կենտրոններում, բոլորի համար տեսանելի տեղում։ Վերջնական ցուցակները փակցվելու են հանրակրվեի անցկացման օրվանից 2 օր առաջ։ ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունում երեք ամփոփել են 2016 թվականի ֆինանսատնտեսական տարին, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը ամփոփելով տարին նշել է, որ հակառակ դժվարություններին պետբյուջեի հարկային եկամուտների պլանները ոչ միայն կատարվել են, այլև գերակատարվել։ Ստուգումների թիվը գրեթե չի փոխվել, կրկնակի նվազել է դրանց արդյունքում բյուջե հաշվարկված գումարը։ Անցած տարի ընդհանուր առմամբ ուշադրվել է պետական բյուջե 80 միլիարդ 623.6 միլիոն դրամի գումար ստեղծումը եւ Հայաստանից ստացած միջպետական վարկը, ինչպես նաեւ մեր հավաքագրած գումարները։ Ընդհանուր առմամբ մենք սեփական եկամուտներ ասենք Ղարաբաղում հավաքագրել է 33 միլիարդ 306.6 միլիոն դրամի չափով։ Դաստորեն մենք անցած տարվանից քիչ մտածեն քաղաքագրել, այդ մի պատճառներով գիտեք, որ ապրելան պատերազմի հետևանքով Պլանների կատարման հարցում իրենց ներդրումն են ունեցել նախարարության բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումները։ Նախարարի հավաստմամբ 2016 թվականի ծրագրերը հիմնականում կատարվել են։ Հավասարակրանքների հարկային եկամուտների մասով հանդուրժան կատարել են 31.5 տասնորդական միլիարդ դրամի փոխարեն բյուջեն կապահովել 32 միլիարդ 353.4 հոտական միլիոն դրամի չափով մուտք էր։ Ընդհանուր առմամբ բյուջեն կատարվել է լարևությամբ։ Սպարտակ Թևոսյանը նշեց, որ այն բոլոր սոցիալական ծրագրերը, որոնք նախատեսված է եղել նախորդ տարվա բյուջեում, ամբողջությամբ կատարվել են։ Ծրագրերը, որոնք որ հիմնավոր են դրանացել, ամբողջությամբ համարացել կատարվել է։ Ասենք այսպես ասեմ, որ մենք պարտք է նախորդ տարվանից չենք թողել կատարել, որոնի մեծ դուրսամ բարձր, որպես այդպիսի բարձր չեն ունեցել։ ԼՂ ֆինանսների նախարարության գազམ་ակերպչական հսկողական եւ եկամուտների հաշվարկման վարչության պետ Արայիկ Դոլուխանյանը իր զեկույցում նշեց, որ համատեղ աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է կատարել նախանշված ծրագրերը։ 2018 թվականին լողը պետական բյուջե մուտքագրված սակայն եկամուտների պետական տուրքը առանց վարտաբյուջետային մուտքերի կազմել է 32 միլիարդ 353.3 միլիոն դրամ, որը պլանավորված 31 միլիարդ 500 միլիոն դրամ պլանային ցուցանիշը գերազանցել է 2.7%-ով կամ 853 միլիոն դրամով։ Հաշվետվություններով հանդես են եկել շրջանների հարկային տեսչությունների պետերը։ Ընդհանուր առմամբ նախարարը բավարար է գնահատել 2016 թվականի կատարված աշխատանքը։ Նախագահի հրամանագրով նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ պետական ապարքևների են արժանացել։ Ֆինանսների նախարարը երեք հանձնել է ապարքևները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բերձորում նշել են Քաշաթաղի շրջանային համաճարակաբանության եւ հիգիենայի ուղակի կազմավորման 18-ամյակը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Կենտրոնը 1999 թվականից ղեկավարում է Արմիտա Արուշանյանը։ Տեղեկացրեց, որ այժմ մասնաճյուղ ունեն նաև Կովսական քաղաքում Այս տարիների ընթացքում կենտրոնը մեծ աշխատանքներ է իրականացել շրջանում համաճարակից խուսափելու բնակչության նորոշությունը պահպանելու համար, համագործակցելով շրջանային ոստիկանության բաժնի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային կառույցի համայնքապետարանների, կոմունալ ծառայությունների, առևտրի կետերի եւ այլ կառույցների հետ։ Արեխեց աշխատանքի եւ կենտրոնի 18-ամյա տարեդարձի արդիվ կրսարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի հրամանով կենտրոնի տնօրեն Արուշանյանը մի շարք աշխատակիցներ արժանացան շրջարարչակազմի պատվոգրի, որոշները դրամական պարգևի։ Արմիտա Արուշանյանը շնորհակալություն հայտնեց պարգևների իրենց աշխատանքը գնահատելու համար եւ հավելեց, որ առանց շրջարարչակազմի եւ այդ կառույցների աջակցության դժվար կլինի իրենց աշխատանքը։ Դուգլաս Մակլուրեր Այսօր հայ առաքելական եկեղեցի նշում է Սուրբ Սարգիս Զորավարի տոնը։ Այն ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Տոնը շարժական է եւ այս տարի այն նշվում է փետրվարի 11-ին։ Սուրբ Սարգիս Զորավարի տոնը Հայաստանում եւ Արցախում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով։ Սուրբ Սարգիս Զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է։ Այդ օրը երիտասարդներն աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված։ Ինչպես ասաց Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տերմինաս Քահանա Մովսիսյանը, զորավար Սարգիսը սիրո երազանքն իրականացնող սուրբ է։ Այսօր Սուրբ Սարգսի Զորավարի իր որդի Մարտիրոսի եւ 14 զինվորների հիշատակի օրն է։ Օրը մեզ համար տոնական օր է, նաեւ բարեխոսության օր է։ Մենք այսօր Ստեփանագերդի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու մեջ կատարեցինք ժամերգություն եւ միասնաբար ունեցինք Սուրբ Սարգսի զորավարի տոնը, խնդրեցինք նրա բարեխոսությանը։ Մանավանդ մեր երիտասարդների համար, ասենք Աստված օրհնի այսօրվա մեր սուրբերի բարեխոսությամբ մեր ժողովրդին, մեր զինվորներին, մանավանդ մեր երիտասարդներին։ Աստուծությունը սերը շնորհը խաղությունը մեզ բոլորիս հետ լինի այժմ եւ միշտ եւ ամենայն սարիտենից ամեն։ Շնորհավոր Սուրբ Սարգսի տոնը ամեն։ Նշենք, որ Սուրբ Սարգսի մասին բազմաթիվ ավանդապատումներ կան։ Ժողովրդական սովորություններից է նաև տոնի նախորդող գիշերը երիտասարդների աղի բլի թութելը, ինչը նրանք կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երասահայտնությանը։ Այդ օրվա հիշատակելի սովորություններից է փոխինձով մատուցարանը դնել տանտանիքին կամ պատշգամբին եւ սпасել Սուրբ Սարգիս զորավարի ձիու պայտի հետքին։ Ըստ ավանդույթի Սուրբ Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի եւ ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինձի մեջ թողնի իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը, այդ տարի կիրականանա տվյալ երիտասարդի երասանքը։ Սիրահարված երիտասարդները տոնի արթիվ միմյանց բացիկներ եւ քաղցրավենիք են նվիրում։ Տեղեկացնենք, որ տոնի կապակցությամբ այսօր ժամը 15-ին Լեգայ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի, երիտասարդության եւ զբոսաշրջության բաժնի համատեղ նախաձեռնությամբ Մայրաքաղաքի Ստեփան Շահումյանի անվան Օհակաձև պուրակում տեղի ունենում մշակութային միջոցառում։ Շարունակ մենք լրատվությունը։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 Նրա խոսքով միջպետական երթուղիներ են սպասարկվել են ըստ չվացուցակի եւ Ստեփանակերտ Երևան ուղությամ նախատեսված բոլոր ուղևորափոխադրումները իրականացվել են առանց ուշացումների։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին եւ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենիին Իսլամական հեղափոխության տարեդարձի կապակցությամբ։ Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս Հայաստանի ԴՕՍԱՎ համահայկական հասարակական հայրենասիրական կազմակերպության ղեկավար Արկադի Տեր-Թադևոսյանը հրաժարվել է մասնակցել Բելարուսի ԴՕՍԱՎ-ի 90-ամյակի տոնակատարությանը, հաշվի առնելով բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին արտահանձնելու մասին Մինսկի որոշումը։ Facebook-յան իր էջում կոմանդոսը հրապարակել է Բելարուսի ԴՕՍԱՎ-ի հրավերն ու իր պատասխանը։ Հարգելի Իվան Վասիլի, շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար, բայց հաշվի առնելով, որ ես եղել եմ Ղարաբաղում, ես չեմ կարողանա մասնակցել Բելարուսի Դոսաֆի ստեղծման 90-ամյակին, ասվում է կոմանդոսի Արկադի Տերտադևոսյանի պատասխանում։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունում տեղի է ունեցել զբոսաշրջությունը Հայաստանում եւ Արցախում Սփյուռքահայերը զբոսաշրջության ոլորտում թեմայով գլոր սեղան քննարկում, որին մասնակցել է նաեւ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչը։ Արցախի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Շավերդյանը նշել է, որ այն նախ եւ առաջ լավ առիթ էր հասկանալու հայկական զբոսաշրջային հնարավորությունների զարգացման ու ներկայացման առաջնահերթությունները, կոորդինացված ու արդյունավետ աշխատանքի ուղիները, ինչպես նաեւ բացահայտելու այն խնդիրները, որոնք ի հայտ են գալիս վերոհիշալ նպատակներին հասնելու ընթացքում։ Արցախի մասով խոսվել է երկրի զբոսաշրջային ոլորտում վերջին տարիների ձեռքբերումների, ինչպես նաև խնդրահարույց հարցերի մասին։ Քննարկմանը կարևորվել է Սփյուռքի միջոցով Արցախի ճանաչվածության բարձրացումը։ Պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել օգտագործել Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի կարողությունները հայկական զբոսաշրջային ներուժը առավել արդյունավետ ներկայացնելու համար, մասնավորապես ասել է Սերգեյ Շահվերդյանը։ Մարզասերների համար Բրիտանական BBC հեղինակավոր բարբերականն ակնարկ է ներկայացրել Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ եւ Manchester United անգլիական ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի մասին։ Ինչպես ներկայացրել է BBC-ն, Մխիթարյանն այժմ աշխարի ամենահայտնի հայերից մեկն է եւ առաջինը, ով գոլ է խփել Անգլիայի Պրեմիեր լիգայում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ թույլ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց